Tayo po nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos at muli nating mga kasama ang ating mga kapatid sa Panginoon upang sama-sama tayong sumamba sa ating dakilang Diyos sa Espiritu at Katotohanan. Hello, hello. Mic test. Salamat sa Panginoon at natapos na natin ang chapter 1 at chapter 2. Di ba kayo natutuwa at nakakatapos tayo ng isang libro, isang book sa, sa church? At marami na tayong books na natapos sa church na ito. Ito na nga yung matatapos na rin po natin ang 2 Peter. Isang paraan, sabi nga nung nabasa kong preacher din, isang paraan para ma mapalayo ka sa maling katuruan, pag-aralan mo yung Biblia, pag-aralan mo yung aklat, wag lang passage, walang, wag lang yung verse lang, kundi yung buong aklat. Walang, pag, walang pagkakaiba yan para malaman, makita mo yung laman, yung buong istorya ng isang aklat, wag lang isang chapter ang pag-aralan mo. Kung yan ay five chapters, lahat ng chapter basahin mo. Malay mo yung chapter 1, chapter 2 ay Nagulpi yung bida. Hindi mo binasin chapter 3, chapter 4, chapter 5. Nagbigay ka ng conclusion na dahil siya nagulpi, na hospital, namatay. Pala sa chapter 3, nakabangon, nakit, nakit, nakapaglaban pa. Oh, di ba? Iyan po ang dahilan kung bakit marami nagtuturo ng mali at mali yung kanilang paniniwala, hindi binabasa yung buong aklat. Ginawa yung Biblia buo. Hindi yung ginawa ni Pablo, ni Peter, ni James, ni John, putol-putol. Ginawa na passage lang o verses, hindi po yan po'y book. Hindi po masamang magmangaral din ng passage. As long ang passage na yun, ay alam mo yung kabuuan ng aklat. Di ba? Ewan ko si Sister Pelma pag gumawa siya ng cake ay isang piece lang. Ginagawa niya isang buo. Hahatiin niya sa walo kung walo yung kanyang bibigyan at kukuha sila ng isang piece doon. Yun ay galing sa buong cake. Gay din dapat yung passage o verse, kukunin mo sa buong aklat at alam mo yung kwento. Kaya kung tatanungin niyo po ako kung bakit, bakit dumadami yung nagtuturo ng mali, bakit may mga paniwalang mali, pagka pinag-aralan nila yung Biblia passage lang o yung verse na pabor sa kanila. Pero pag hindi pabor sa kanila, hindi nila pag-aaralan yun. Hindi nila gugustuhin yun. Kaya yan po ang dahilan kung bakit dumadami ang nagtuturo ng mali. At ang nakakatakot, yung mga nagtuturo naman ng tama, marami ngayon nagiging mali na rin. Pagkat naging puso nila, naging ugali nila, pag sila'y nangaral, passage pa rin, verse pa rin. Ayaw nagsubukan mag-aral ng aklat at ipangaral sa mga members. Di Subukan nyo kung kayo teacher at meron kayong aklat at ituturo mo sa mga estudyante, mamimili ka lang ng mga chapters doon at hindi buong aklat ang ituturo mo sa isang school year, pagagalitan ka ng principal, pagagalitan ka ng leader mo, ba't hindi mo tinuturo? Ba't nilalaktawan mo? Delikado yun. Kaya nga mahirap maging teacher eh. Kung ano yung aklat na binigay sa iyo, dapat tapusin mo yan. Buong school year. Tanungin yung mga teachers, mahirap maging teacher kasi buo eh. Pero mas magandang pag-aralan yon. Maganda kung ikaw estudyante at ganyan yung puso ng teacher mo, ituro ang lahat, ay sigurado after ng school year, marami kang natutunan. At maiwasan mo yung mga bagay na hindi tama. Okay? Ngayon po nasa chapter 3 na po tayo. 2 Peter chapter 3, tayo pong lahat ay tumayo. Hahati-hatiin natin to baka abutin tayo ng apat na linggo matapos natin tong chapter 3. Kung kinakailangan limang linggo, gagawin po natin yan para maunawaan natin ang chapter 3. Tatlong chapters lang po yung 2 Peter. At ito yung uling-huling aklat ni Peter sa mga kapatiran noon. Kaya nga, ang pinaka-keyword dito, reminder. Reminder. Verse 1 up to verse 5. Follow me with your eyes. 2 Peter chapter 3, 1 to 5. Beloved, I now write to you this second epistle, in both of which I stir up your pure minds by way of reminder, that you may be mindful of the words which were spoken before by the holy prophets, and of the commandments of us, the apostles of the Lord and Savior knowing this first, that the scoffers will come in the last days, walking according to their own lusts, and saying, Where is the promise of his coming? For since the fathers fell asleep, all things continue as they were from the beginning of creation. For these they will willfully forget that by the word of God the heavens were of old, and the earth standing out of water and in the water. Tayo po'y manalangin. Salamat aming dakilang Ama. Bigyan, binigyan niyo muli kami pagkakataon, buksan ng banal kasulatan at mag-aral at kami po ay nasa second Peter. Salamat Panginoon at salamat sa awat biyaya na tapos namin yung chapter 1, chapter 2. Alam po namin mahirap mag-aral ng isang aklat sa Biblia. Salamat sa tulong po ninyo. Salamat sa magitan nito ay lalo namin nakikita, nagugustuhan yung mga plano nyo sa amin. Na unawa namin yung mga tamang katuruan at yung mga maling katuruan. Pagkat nung sinulat ni, P- ni Peter, ito yung panahon na dumadami, lumalaganap yung mga false teachers at false prophets. At hindi, hindi rin po siya iba sa aming panahon ngayon. Tungkulin namin manindigan, tungkulin, tungkulin namin ipangaral ang tama, tanggihan ang mali, at patuloy kami mag-aral para maiwasan namin ang maling katuruan. At kayo lamang, Panginoon, ang patuloy na mabigyan ng kapurihan. Kaya sa umagang ito, gabayan po kami ng Banal Espiritu upang maitaas muli ang nindakilang pangalan. Bigyan nyo kami ng pangunawa at turuan niyo rin kaming ipamuhay ang aming natutunan. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Ito po yung ating mapag-aaralan sa chapter 3. Remember our faith, our force, our faithful Lord, and our future. Unahin po natin yung our faith. Remember the purity of our faith. The purity of our faith. Kung babalikan po natin, yung chapter 1, Mapapansin mo sa chapter 1 na kung saan ay pinalalahanan tayo ni Peter tungkol sa pananampalataya. Nalala niyo po yun na marami tayong natutunan about faith. Kung kayo po ay walang absent sa ating pag-aaral, ay marami kayong natutunan. Pag marami kayong absent, marami kayong nasayang sa pag-aaral. Di ba? Wala Malabo ang maging honor niya kung puro absent. Wala pa yata ako nakita sa school na naging honor yung isang estudyante na puro absent sa lecture, sa lesson. Di ba? At kung masipag ka bilang estudyante sa school, dapat mas masipag ka din pagdating sa gawain ng Panginoon. Kasi may judgment day. Alam niyo ba may judgment day, yung Bema judgment? God will honor someday yung mga naging faithful na kanyang mga anak. Kaya nga may mga crowns na binabanggit sa Bible. At pag-aaralan din niya sa, sa mga susunod linggo kasi pag-usapan natin yung future. Dinaanan ni Peter yung future. Ano yung mga thing na natutunan natin? Review natin ang konti. Sinawag din na precious faith, di ba? Precious faith. Tinawag din na pure faith. Tinawag din na perfect faith. Tinawag nila protected faith. Tinawag nila powerful faith. Tinawag nila promised faith. Tinawag nila partaking faith. Tinawag din natin progressive faith. Yung faith mo, lumalago yan. Lumalago. Nagpa-progress yan. Pero kung ang faith mo hindi nagpa-progress, hindi lumalago, yung spiritual life mo, yung faith na yan hindi galing sa Diyos. Dapat kung 5 years ka ng Christian, eto na dapat ang mukha mo. Eto na dapat ang ugali mo. Eto na dapat ang nagtuna mo. Dapat kung 10 years ka ng Kristiyano, eto na yung, yung puso mo. Eto na yung habit mo. Eto na yung buhay mo. Pag 20 years ka na, lalo kang gumaganda bilang Christian, Lalo kang tumitibay. Kung 30 years ka ng Christian, Lalo na kung lumalago, nagkakamali tayo, nagkukulang tayo, may kahinaan pa rin tayo, pero nagpa-progress tayo, lumalago. Di ba? Kung ang relationship nyo bilang mag-asawa ay walang progreso, ay lagi kayo mag-aaway niya. 30 years na magkasal eh, hindi, hindi pa nagkakaintindihan. 40 years na, hindi pa nagkakaintindihan. Di ba? Wala pa rin tiwala sa isa. Kaya dapat may progress eh. May progress. Then tinawag ni, ni Peter na yan na tinawag na preventive faith. Tinawag din na proven faith. Kailangan yung faith mo, ipagtanggol mo. Patunayan mo kung totoo yung panampalataya mo. Para tayong lawyer din eh. Pag-creation yung ating panampalataya, patunayan natin. Paano natin mapapatunayan yung faith natin? Through your doctrines, through your teachings, kung anong paniniwala mo, dapat based sa Word of God. At through your practice, through your lives, and through your lives. Okay? You will know them by their fruits. At yung bunga nila, hindi bulog na bunga, kundi masarap na bunga proven faith and providing faith and productive faith. na Namumunga yan. Permanent faith. Ang dami pala, no? Dami pala. Dami pala. Okay, balikan po natin yung ating pinag-usapan ngayon. Remember our faith. Remember the purity of our faith. Kung meron malinis na panampalataya sa mundong ito, walang iba ang panampalataya ng mga Krisyano. Period. Lahat ng panampalataya na hindi mula sa Diyos, hindi mula sa Biblia, maruming panampalataya at maling panampalataya, maaari ba masasaktan yan? Maaari ba magagalit yan? Pero binabase natin yung ating pananaw kung ano sinasabi ng Biblia at ng mga apostles noon. Tingnan niyo sa verse 1, ano yung sabi ni Peter sa mga Krisyano noon at sa mga Krisyano ngayon, hanggang ngayon. From the writings of the apostles, bakit naging malinis yung ating panampalataya at bakit pwede natin panatilihin siyang malinis yung ating panampalataya? Sa ibang translation, sincere faith. Di ba? Sincere faith. Sa ibang translation, pure faith. Ibig sabihin, sincere, pure, genuine faith. Totoong panampalataya. Malinis na panampalataya. Mapagkatakiwala ang panampalataya. Bakit mo? Pagkat yan ay galing at ayon sa mga sulat ng mga apostles. Sila nagturo niyan eh. Yan ang laman ng kanilang aklat eh. Di ba tinawag sa chapter 1, di ba, verse 1, tinawag na precious faith. At tinawag din natin na pure faith, perfect faith. Bakit po? Yan po'y galing sa mga apostles. Yan ang kanilang laman ng kanilang sulat. At ang kanilang sulat ay galing sa Diyos. Nalala niyo yung sa ano? Nalala niyo yung 2 Peter, 1 2 Peter chapter 1? Saan galing yung kanilang sulat? sa verse 20, 20 and 21. Balikan natin yon. 1 Peter chapter 1. Ah, 2 Peter. The same book, 2 Peter chapter 1, 20 to 21. Bakit nasasabi natin ito'y malinis? Yung ating panampalataya, walang, walang bahid ng karumihan. Walang bahid ng korupsyon. Not contaminated by the wisdom of this world kasi galing sa wisdom, galing sa kaisipan, galing sa mga sulat ng mga apostles. Di ba? Tini sa verse 20-21. Wala po dyan eh. Knowing this verse that no prophecy of Scripture is of any private interpretation. Tini sa verse 21. For prophecy never came by the will of man, but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. Tatawag sa kanila ng Panginoon ay holy men of God guided by the Holy Spirit. Kaya nakapag-produce sila ng Holy Scripture. Kaya yung faith natin, holy faith, pure faith, genuine faith, sincere faith. Nakuha niyo mga kapatid? Kaya ulitin ko po, kung merong malinis na panampalataya, kung meron tamang panampalataya at may totoong panampalataya, ang panampalataya lang ng mga Krisyano, ng mga tunay na Krisyano. Bakit? Galing sa mga apostles. At yung galing sa apostles, binigay ng Panginoon. Guided by the Holy Spirit. Yung kanilang sinulat ay guided. At sabi niya, this is now the second letter that I'm writing to you. Beloved, Ibig sabihin, ang kausap niya mga Kristiyano, Beloved, in both of them, I'm am stirring up your sincere or pure faith by way of reminder from the writings of the apostle. Sa 2 Peter chapter 3, 15 to 16, tingnan niyo po nakalagay. 2 Peter chapter 3, hindi lang galing nga kay, hindi lang nga sulat ni, ni Peter eh. Ito rin po ay galing sa sulat ni Pablo. Si Pablo po ay maraming aklat sa Biblia. Sabi nila 12. Pag sinama mo yung Book of Hebrews, 13. 13. From Romans to Philemon. Pag sinama mo yung Book of Hebrews, 13. Pero marami nagsasabi, yung Hebrews ay sinulat ni Pablo. Kaya kung isasama natin yung Hebrews, 30 ang sinulat ni Pablo. Tingnan sa verse 15. Ano sinabi ni Peter? For I am consider that the long-suffering of our Lord is salvation. As also our beloved brother Paul. Okay? Si Apostle Paul o si Saint Paul. Ito yung sabi ni Peter. According to the wisdom given to him has written to you. Hindi lang si si Paul, si Peter ang sumulat ng aklat para sa kanila. Even Apostle Paul, written to you. Nabasa niyo na ba yung aklat ni, ni Pablo? Ha? Mga kapatid, patuloy pa rin ang pagbabasa natin. Pag natapos niyo yung New Testament, basahin niyo ulit. As puntahan niyo yung Old Testament. Basahin niyo ulit. Ulit-ulit lang yan, basahin niyo. Ngayon, nasa Book of John na ako ngayon. Book of John. Masarap eh. Marami ka pa rin natutunan. Ito yung aklat na hindi ka maubusan ng pagpapala eh. Yung ibang aklat, pag nabasa mo, tinatago mo na eh. Naka-stack na eh. Pero yung Biblia, kung totoo yung panampalataya mauulit ulitin mo yan. Ma-enjoy mo pa rin yan. Yan, yan kasi yung love letter ng Panginoon sa atin. Alam mo yung love letter noon, hindi ngayon ha, kasi email, text, eh, na, hindi na gano, yung, love letter, tinatago pa sa baul noon eh. Pag sumulat yung boyfriend, yung asawa, tinatago, naiipon eh. At inuulit-ulit ng dalaga o ng asawa. Kasi malayo kanyang husband o kanyang boyfriend. Ganyan katindi yung love letter noon. Ganyan din dapat yung pananaw natin, masigit pa pagdating sa salita ng Diyos. Kaya mismo yung sinulat ni, ni, ni Paul ay magpapatunay yung faith ninyo ay pure at patuloy na tutulungan ng Panginoon na manatiling pure faith. Tingnan sa verse 16, and also in all his epistles, speaking in that of these things. Napansin niyo po? In all his epistles, Romans, 1 and 2 Corinthians, From the writings of the apostles, mga kapatid, walang aklat na binigay ang Diyos para yung kapanampalataya mo at panampalataya ko maging malinis, maging tama, maliban sa Biblia. Hindi magiging tama, hindi magiging malinis ang ating panampalataya sa aklat ni William Shakespeare, sa aklat ni Albert Einstein, hindi natin makukuha yung panampalataya sa school. Kahit sa mga simbahan, hindi natin makukuha yung tamang panampalataya. Makukuha lang natin yung tama at malinis ang panampalataya sa aklat ng mga apostol, sa kanilang mga sinulat. Kaya kung magiging tamad tayo sa ating pagbabasa at makikinig ng salita ng Diyos, maduduwisan at posibleng madungisan yung panampalataya natin ng maling katruhan. Yan ang dahilan kung bakit dumadami ang turong mali at mga panampalatayang mali. Kasi hindi pa sila perfecto sa Biblia. Dinagdagan nila yung Biblia na dumisan at malakas ang impluensya ng mali at ng bulok na katuruan. Tingnan yan, yung limang itlog, limang itlog ha, ah. pure, malinis, walang sira. Basagin mo lahat yan, ibit mo siya at samahan mo ng bulog na itlog. Sa tingin nyo yung bulog na itlog, ma-influensya nila yung bulog na magiging tama? O yung bulog na itlog, ma-influensya niya yung limang itlog? Ano malakas doon? Ha? Sino ang aakit? Maakit ba ng tamang itlog yung sirang itlog? O yung sirang itlog ang makakaakit sa limang itlog? Malakas ang influensya ng mali. Kaya kung makikinig tayo sa mga tao ito na nagtuturo ng mali, posible na madaya tayo at maging makontaminate yung ating panampalataya, madungisan. Magkaroon ng virus. Malakas maka-influensya ang mali. Subukan mo um, umupo sa mga nagtuturo ng mali, araw-araw mo silang pakinggan, ma-hypnotize ka na nila. At mapapansin mo, gusto mo na sumama sa kanila. Delikado, delikado. Huwag mong sabihin na malakas ka. Huwag natin sabihin tayo malakas. Walang malakas na presyado, mga kapatid. Nagiging malakas lang tayo because of Christ, because of His mercy, because of His grace. Ah, alam ko na yan. Galang ko sa Bible school. Ang dami ko nang alam. Eh. Ah, tagal ko na sa Hope Baptist Church. Wala pang Hope Baptist Church. Hindi dito na ako. Eh. Ganyan siya katagal. Hindi ko na kailangan yung mensahe ng Panginoon. Ito mga taong ito nagsabi na ito bumagsak na. Wala na sa gawain ng Panginoon. Naging mayabang na. Pag sinabi mo na kaya mo, yan ang simula ng pagbaksak mo. Kaya pinapalala ni Pablo, maganda yung panampalataya nyo. Malinis at patuloy na magiging malinis sa magitan ng salita ng Diyos. At ang mga salitang, salita na ito, ang ginamit niya mga apostles, mga matitinong tao, mga taong may takot sa Diyos, mga taong namuhay para kay Jesus, mga taong handang mamatay para sa kanilang Panginoon. Tapos ipagpapalit mo sa kaisipan ng mundo, delikado. Ang ginagawa ng tao ngayon, bakit nahaluan yung ating panampalatayang marumi? Sinasama nila yung wisdom ng tao at wisdom ng Diyos. Ipapangaral nila yung salita ng Diyos mali yung interpretasyon, mali yung paliwanag. Kaya wisdom of man and wisdom of God, delikado yun. Hindi nyo pwedeng pagsamahin yung karunungan ng Diyos at karunungan ng tao. Malabo yung para yung langis at tubig, hindi pwede maghalo. At sapat na ang Biblia for our faith to grow. Faith coming by hearing, hearing the Word of God, not the Word of man. Pagdating sa spiritual life, ha? Ah, pagdating sa panampalataya, ha? Ah, isa lang aklat ang binigay ng Diyos sa atin, Biblia. Pero kung estudyante ka, maraming aklat ang kailangan mo. Pilipino, English, Math, Science. Kasi kailangan mo yan eh, bilang estudyante. Pero pagdating sa spiritual life, isa lang ang Biblia. Yung mga doctors nga eh, minamaster nila yung mga aklat ng doktor. Yung mga lawyers nga, ina ang kakapal ng ng libro. Isa sa library nila eh. Sa kwarto nila, ang daming aklat eh. master nila eh. Para sila magkamali. Mahirap eh. Ganyan din tayo. Ayaw natin magkamali. Isa lang nga yung aklat natin eh. Pero napakarami, 66 books eh. Di ba? Isa lang aklat yung dinadala niya, pero 66 yan from Genesis to Revelation. Baka hanggang ngayon ha, kahit isang aklat dyan, wala ka mo natatapos ha. Kaya pasalamat tayo kahit paano na pag-aralan natin, nababasa natin isang aklat. Matatapos na natin yung 2 Peter, ay salamat, nakatapos na ako ng aklat. Anong ginagawa ni Peter para manatiling malinis yung ating panampalataya, para hindi madungisan? Ano yung reminder, the way of reminder. Kaya eh, yung mga kabataan, ayaw nila salitang reminder. Ma, huwag kang manis. Sakit na sa tingin ceremony niya. Eh. Huwag kang paalala. Alam yung mga kabataan niyan, bumagsak na. Iba dyan naging adik. Iba dyan naging lasinggero. Kasi ayaw nilang reminder eh. Alam niyo, mga reminder ng ating magulang, maganda yan. Paalala sa atin yan para hindi tayo matangay ng maling bisyo, maling paniniwala. Kasi pag tinanggihan mo yung mga reminder sa inyong magulang, Pagkat na-experience na nila yan eh, nakaranas na silang ganyan, ayaw kang mapahamak, ayaw kang magkamali. Kaya bibigyan ka ng mga reminders. Misan mono, misan stereo, misan surround yung maririnig mo sa bahay. Di ba? Pag surround yan, narinig mo dito, narinig mo pa rin yan. Umiikot eh, surround eh. Uh, pero pasalamat ka. Pag naging magulang ka na rin, yan ang una mo maalala, magpasalamat sa magulang. Salamat mo. sa magulang ko, lagi niya ako pinapalahanan. Ngayon, alam ko na, nakikita ko na itong mga anak ko ngayon. Oh. Ako na nagre-remind sa mga bata ngayon. Dati tumatagi ako sa mga reminders eh. Ngayon, importante pa rin salitang reminders sa aking mga anak ngayon. Kaya si Mitch, sigurado yan. Lumalaki na yung kanyang anak eh. Si Jubet, sigurado rin yan. Magre-remind din yan kay Rancho, <laughs> kay Isu, kay Ricky, tatlong lalaki yan. No? Si Kuya Jing nga, kahit mga binata ng kanyang mga anak, nire-remind niya pa rin. Di ba? Importante yan eh. Importante. Ganyan si Peter bilang ama. Ang paraan para yung pure faith ninyo ay manatiling pure by way of reminder. At ginamit niya yung kanyang writings, sulat. Gumawa siya ng aklat. Di ba may mga magulang yan na ginagawa no? Nagbibigay ng notes. Kasi nagsawa na sa pananalita, ayaw na makinig ng mga, mag, mga anak. Minsan iiwan na lang sa kwarto, o kaya iwan na lang sa refrigerator, reminder. Di ba? Notes lang eh. Minsan hindi masakit pakinggan kasi babasahin niya lang eh. Ngayon high-tech na. Through Facebook, niririman niya yung anyang anak. Through cellphone, text. Kaya ngayon ay iba umiiwasan sa pananalita. Cellphone na lang. iti niya na lang. From the writings of the apostles, Then let predictions of the holy prophets. You should remember the predictions of the holy prophets. Old Testament and New Testament prophets. Pagkat nung panahon na yun, hindi pa kumpleto ang aklat. Gumagamit ang Diyos ng mga propeta, chosen people. Kinakausap ng Diyos, etong sabihin nyo sa aking mga anak. Etong sabihin nyo sa aking mga tao. At ginagamit ng mga prophets, anong klaseng prophets? Hindi false prophets, kundi holy prophets. Kaya kung ito ang mga sa atin, magsasabi sa atin, yung faith natin na malinis ay patuloy na maging malinis pagkat ang ginagamit nila, ginagamit ng Panginoon, holy prophets. Naalala niyo yung chapter 2? Ano mga propeta yon? Sa chapter 2, ay exam tayo next week. <laughs> chapter 2 na tawag ni Peter sa chapter 2 verse 1. Ano iwasan natin? Mga false prophets. At dito kay Peter, huwag natin kakalimutan, remember the predictions of the holy prophets. Iba yung false prophets, iba din yung holy prophets. Sa false prophet, hindi ka lalago. Okay? Magiging pangit ang panampalataya mo magiging marumi ang panampalataya mo. Pero sa Holy Prophets, yung malinis mong panampalataya, yung tamang panampalataya, lalo magiging malinis, lalo magiging matibay, lalong lalong magiging matatag pag ikay umupo sa mga Holy Prophets of God. Sa inyo matatagpuan ngayon yun? Sa Biblia. Read the book of Isaiah, Jeremiah, Daniel, may mga prophets yun. Eh. Yung sulat ni Moses, si Moses din isang prophet. Yung mga aklat nila, napaganda niyan. At totoo yung kanilang mga predictions. Totoo yung kanilang sinasabi. Kasi yung kanilang sinasabi, from God. From God. Alam niyo nakakatawa, mga kapatid? Tignan niyo sa chapter 2, verse 1. Saan ba nanggagaling yung false prophets? Natanong niya, saan ba nanggagaling yung false prophets? Saan nagagaling? Saan nagagaling false prophets? Chapter 2, verse 1. Saan po? May extra rice. But there were also prophets, false prophets. Ano next? Among you! Nakakatakot. Yung katabi mo pala, pwede maging false prophet. Among you! May mga false prophets. Kay Jesus Christ, sa labing dalawa niyang disciples, sino? Si Judas. Among you! I hope na wala sa atin, mga kapatid. Wala ditong false prophet. Alam niyo, ginagawa ng mga tao na ito. Tignan niyo, basahin natin yung verse 1, ha? Ah. Hindi natin ito binigyan ng pansin na nakaraan eh. Even as there will be false teachers, not only false prophets, false teachers among you, ano ginagawa niyan? Who will secretly bring in destructive heresies. Nakaupo yan, makikinig ng mensahe, pero kinokontra niya yung mensahe, then after nun, isa-isa niya yung mga members, kakausapin niya, Mali yan tinuturo ni Pastor. Wala yan sa Bible. Mali yan. Magpuproduce yan ng heresies. Secretly. Mga secret agent yan eh. Nakaupo sa sa church, pero mga false teachers para false prophets. Naghihintay ng mali ng preacher. Naghihintay ng maling buhay ng preacher. At pag nakita sila ng mali, doon nila unti-unti ikakalat sa mga member. Nakakatakot, no? Pero totoo yan, maraming nangyayaring ganyan. Kahit sa Bible School, maraming false teachers and false prophets. Mas maraming napuproduce ang Bible School ngayon. Kasi nakikip, pag nakama, pumasok ka sa maling Bible School, makikinig ka din ng 4 years, ano labas mo? <laughs> false pastor, false teacher. Kasi pumasok ka sa maling Bible School eh. 4 years yung kurso mo, 4 years ka nakikinig sa pulpit, 4 years ka nakikinig sa mga false teachers, sigurado yung panampalataya mo, false din. Not pure, not sincere, not genuine. Kaya nga, inuulit-ulit ko sa mga kapatid eh, no? Pagkatapos ng message na ito, balik kayo sa bahay, pag-aralan niyo ulit. Be like the Berean Church. Huwag kayong matakot. Tungkulin niyo mag-aral nakasalala yung kaluluwa ninyo eh. Nakasalala yung kaluluwa ninyo eh. Pwede kayong dali ng false teacher, false prophets, at hindi kayo dadalhin sa langit kundi sa impyerno. Kaya kung puro amen tayo ng amen kahit mali, delikado yun. Bago tayo mag-amen, tingnan natin kung tama yung tinuturo ng teacher o ng preacher beyond this pulpit. Yan ang dahilan. Pag umupo ka sa mga taong ito, yung mind mo, maging marami. Kahit sa mga Krisyano eh. Kung mas close ka sa mga unbelievers at hindi sa mga believers, delikado ka. Kung mas, mas marami kang time sa mga unbelievers at makipag-usap sa kanila at marami kang time para makipag-date sa kanila, makipag-fellowship sa kanila at hindi sa mga believers, delikado ka. Delikado ka. Alam niyo yung mga, mga, minsan nakakatakot yun eh. Pag ang mga kabataan, o yung mga anak natin, mas marami pa silang kaibigan na unbelievers. Manalangin ka na. Palalahanan mo na yung anak mo. Delikado na. At hindi mo siya nakikita sa fellowship sa church. Hindi mo nakikita siya nag-join sa mga young people. Delikado yan. Huwag kang matuwa. Humingi ka ng awa sa Diyos na maawa yung Diyos sa mga anak natin. Delikado yun. Pero kung yung mga anak mo nag join ng fellowship ng mga kabataan, matuwa ka. Minsan ginagabi sila, at least ginagabi sila sa fellowship ng mga Krisyano. Hindi sa inuman, hindi sa droga. Huwag kang matakot kung sila'y galing sa church at ginabi sila. Mas matakot pa kung galing sila sa mga party sa nag-iinuman. At kakatok sa'yo madaling araw. Istorbuhin ka. Matakot ka. Pero kung kasama nila mga Krisyano, mga tao may takot sa Diyos, yung panampalataya nila, yung prinsipyo nila sa buhay, magiging malinis. At yung buhay nila, yung mga decision nila, magiging tama. Pure faith. Nakuha niyo mga kapatid? Ha? Kamusta yung ating mga anak? Kamusta yung ating mga kabataan? Sino yung madalas silang kasama? Sino yung madalas silang pinapakinggan? Check natin. Check natin. Not only the predictions of the holy prophets ang makakatulong sa ating panampalataya, magpapatibay ng ating panampalataya. Nabasa na rin natin sa 2 Peter 1, 19-21, di ba? Guided by the Holy Spirit. Ito mga mga prophets ng Diyos at tinawag silang holy men of God. Di ba? Yung kanilang, yung kanilang sinulat, hindi nga nila naintindihan eh. Pero kailangan nila ilagay sa kanilang aklat kasi yun ang nais ng Diyos. Nagawa ng Biblia hindi dahil gusto natin. Hindi dahil gusto ng tao. Nagawa ng Biblia kasi gusto ng Diyos. It is the will of God. Then the commandment, pangatlo po, the commandment of the Lord and Savior through apostles. Yung mga tinuturo ng mga apostles, na mga leaders ng unang simbahan, hanggang ngayon ay tinuturo sa atin dahil kompleto ng Biblia. Ito yung utos, ito yung katuruan na binigay sa mga apostles na tinuro din sa mga Krisyano. Hindi sila lumalayo doon. Iba pa rin ang mga utos o utos na mula sa Panginoon. Nalala niyo yung Matthew 28 verse 20? Sabi niya, no, teaching them to observe whatsoever I have commanded you. Sino sinabihan niya mga apostles? Wala na doon si, Ju si Judas. Kinausap niya mga 11 apostles. Ito ang gagawin ninyo. Pag kayo nagtayo ng church ang gawa ng Panginoon, never forget to teach my commandments, my teachings. Yan ang magpapatibay ng kailang panampalataya. Ang tibay ng isang simbahan, hindi sa building, Okay? Hindi sa laki ng building. Ang kagandahan ng simbahan, hindi rin sa simbahan, kundi sa mga dumadalo sa loob ng simbahan kung totoo ang kanilang panampalataya. Kung malinis ang kanilang panampalataya. In the eyes of God, naroon yung approval ng Diyos para sa kanila. Minsan akala natin yung tibay ng church ay pagmaraming, pag maganda yung building, yan po eh. Blessing po yan. Natutuwa tayo kung merong dumami o gumanda yung building. Pero tandaan po natin yung tibay ng church na sa panampalataya ng mga dumadalo, kung malinis, kung tama o sincere, kung genuine. At kung kanilang katuruan galing sa mga apostles, galing sa mga aklat ng mga apostles, galing sa mga predictions ng mga holy prophets, at ngayon naman, dahil sa pangangaral ng mga apostles, at yung kanilang pangangaral, sisiguraduhin nila galing sa Panginoon. Sa kanilang Panginoon at tagapagligtas. Sino yun? Sino yung Panginoon natin tagapagligtas? Jesus. He is the head of this, this church. He is the master of all disciples, of all believers of Christ. that you should remember the petitions of the holy prophets and the commandments of the Lord and Savior through your apostles. Kung bubuksan niyo po sa 1 Peter chapter 2, 2 to 3, mapapansin niyo po dito, sa unang aklat ni Pedro, ito po yung pangalawang aklat ni Pedro, sa unang aklat ni Pedro, very concerned siya pagdating sa salita ng Panginoon. Hindi na siya gaano concerned sa activities. Alam niyo yung aklat ng mga apostles, hindi nga gaano na pag-uusapan yung activities sa church eh. Mas importante pag-aralan yung salita ng Panginoon eh. Ang simbahan ng Panginoon, tatakbo patuloy na tatakbo yan, magpapatuloy yan hanggang yung salita ng Diyos. Kahit tanggalin mo yung ibang activities ng church. Pero pag tinanggal mo yung salita ng Diyos at na, napakarami activities, wala yung salita ng Diyos, isara na lang yung church. Hindi church ng Panginoon. Tandaan po natin, at ulitin ko po, dito sa Hope Baptist Church, patuloy, patuloy, patuloy na mangibabaw ang pangangaral, pagtuturo ng salita ng Diyos. Hindi natin gagawin itong itbulaga, hindi natin to gagawin showtime o wawawi. Hindi tayo narito to entertain people. Narito tayo to please our God, to glorify our God. Through preaching the right doctrines, through preaching the right teachings. If you have pure faith, you will love pure word of God. Nalalay, di ba napakaganda ng ang binasa natin kanina? My sheep, and I know them, and they follow me. Hindi natin madadaya ang Panginoon. Alam ng Panginoon kung ang panampalataya nyo, panampalataya ko ay pure. I know them. Pwede tayo narito, pero hindi naman tayo kilala ni Jesus. Wala tayong relationship sa Kanya. Pero huwag ka matakot. Napakabait ng Diyos. Bibigyan ka niya ng abundant life. Bibigyan ka niya ng life. He came to give life. If you are willing to repent, to ask forgiveness to Him, and is willing to accept you, to embrace you, at i-declare kang beloved child. Second Peter, First Peter, balikan natin yung First Peter. First Peter chapter 2. Pero bago basahin yung First Peter chapter 2, sa chapter 1 muna po tayo. Tingnan niyo po sa verse 20, kung gaano kahalaga ang salita ng Diyos. Verse 22. Dito na lang basahin sa verse 22. Kung, kung gaano kahalaga ang salita ng Diyos pagdating sa loob ng church pagdating sa bawat mananampalataya. Tingnan nyo, since, nakita nyo ba, 1 Peter chapter 1, 1 Peter chapter 1 muna, verse 22 to 25. Ito'y galing din kay Peter. Siya yung sumulat ng 7 Peter. Since you have purified your souls in obeying the truth through the Spirit in sincere love of the brethren, love one another fervently with a pure heart. Paano nakakatulong yung salita ng Diyos? Makakatulong yan kung sinusunod natin. Obeying the truth, sabi ni, ni, ni Peter, since you have purified your souls in obeying the truth. Kaya hindi lang tayo narito to hear, to listen, but we are here to obey the truth. Then sa verse 23, para tayo naging born again? Having been born again, not of corruptible seed, but incorruptible through what? The Word of God which lives and abides forever. Ganyang katindi, ganyang kaganda, ganyong katibay yung panampalataya natin dahil matibay ang salita ng Diyos at napaganda ang salita ng Diyos. Hindi tayo naging born again sa pakikinig ng corruptible seed. Ito yung wisdom of, of this world. Ito yung sistema ng mundo kundi pinakinggan natin yung incorruptible seed, the Word of God. Pinaniwalaan natin ang salita ng Diyos. At yung salita ng Diyos ay buhay at mananatili magpakailanman. Kaya sabi sa verse 24, Because all flesh is as, is as grass, and all the glory of man is the flower of the grass. The grass withers, and its flower falls away. Verse 25, But the word of the Lord endures forever. Now this is the word which the gospel was preached to you. Pag ang pananampalataya natin ay galing sa tao, kung ang ating pananampalataya galing sa matatalinong tao, kung ating pananampalataya galing sa mga sikat na tao, walang kwenta yung ating pananampalataya. Masisira din. Bakit? Kasi yung mga taong binanggit ko na matatalino at sikat, masisira din. Diba? And sabi, all flesh is a grass. Matalino man yan, magaling man yan magsalita, katulad yan ng grass. Nalalanta, natutuyot. And all the glory of man as the flower of the grass. Nasa na yung matatalino tao? Nasa libingan na. Albert Einstein, William Shakespeare, matatalino tao. Napoleon Bonaparte, Alexander the Great, tinawag na the Great, pero patay pa rin. Ang ating Panginoon na napiling buhay at ang kanyang salita ay buhay pa rin. Nasaan yung pangaral ni Plato? Nasaan ang pangaral ni Demosthenes? Nasaan ang mga aklat ni, Apo, ni Aristotle? Wala na, naglalaho. Pagkat galing na sa matatalinong tao at sabi ng Biblia, all flesh is a grass, and all the glory of man is the flower of the grass. The grass withers, and its flower falls away. Pero hanggang ngayon, 2016, Nanatili pa rin ang Biblia, ang salita ng Diyos. Maraming gustong sumira, wasakin ang ganda ng aklat. Noong Dark Ages, sinunog nila yung mga Biblia. Pero hanggang ngayon, nanatili pa rin ang Biblia. Lalong dumami. Lalong dumami. Tang number one, bestseller na aklat, ang Biblia. At ang pinakamurang aklat at kadalasan libre na ang Biblia. At ang pinakamahal na aklat ay ang Biblia rin na museo, nasa museo. Nanatili pa rin. Nanatili pa rin. Kaya ganyan kaganda. Ano tawag din natin sa chapter 2? Sa chapter 2 ng 1 Peter. Verse 2 to 3. Tama ko na yung verse 1. Therefore, laying aside all malice, all deceit, hypocrisy, envy, and all evil speaking, as newborn babes, what? Desire, desire, desire, crave the pure milk of the word that you may grow thereby. Itong baby, babes dito, hindi ito sa mga newborn Christians, ha? Misa ang, ang meaning nila sa mga bagong panganak na Kristiyano sa mga bagong believers. Hindi po, sa lahat ng mga believers. Araw-araw, ilagay mo yung sarili mo bilang baby. Ibig sabihin, humble yourself before God every day. Only humble person will read, will listen to the Word of God every day. Alam niyo ba yan? Kaya pag nilagay mo sarili mo, lagi kang bagong panganak, ano gagawin ng bagong panganak? Ano yung hinahanap nila? Tablet? Cellphone? Computer? Internet? Hindi. Gatas! Gatas ng ina. Iyak na lagi. Iyak na lagi yan. Ganyan dapat ang attitude ng mga Krisyano araw-araw, katulad ng mga bagong panganak, iyak ng iyak. Kaya kung may mga taong iyakin, dapat tayo iyakin sa harapan ng Diyos. Ibig sabi, ang tiwala natin sa Diyos lamang at sa Kanyang salita. Kailangan natin umiyak para bigyan tayo ng gatas ng Panginoon. At sabi niyan, desire every day, desire the pure milk of the word. Kaya yung faith mo naging pure kasi yung iniinom mo pure milk of the Word of God. Walang halo. Ito pangangaral ko may halo na eh, may kwento na eh. Pero yung ikaw mismo personally, Every day binabasa mo yung pure Word of God, yung Bible. Allow the Holy Spirit to speak to you. At i-accept mo yung babasahin mo and you're willing to submit, to obey, you will grow. You will grow. That you may grow thereby. At lalong ma-enjoy yung relationship with the Lord. If indeed, you have tasted that the Lord is gracious. Alam niyo, saan yan ma-enjoy ma yung Panginoon? Sa Biblia sa Biblia, yung salita ng Diyo, mas maiintindihan niyo ang Panginoon. Kaya minsan may mga problema, umaangalagan tayo eh. Yung mga pagsubok, parang hirap-hirap nating salubungin, hirap nating labanan eh. Pero ang tanong ngayon, nagbabasa ka ba ng Biblia? Nag-aaral ka ba ng Biblia? Yun ang isang dahilan kung bakit tayo nahihirapan harapin ang problema, pagsubok. May mga nangyayari sa mundo nito, wala, hindi natin alam. Bakit? Hindi tayo nagbabasa ng Biblia eh. Tanongin yung mga estudyante hindi nag-aaral. Wala rin silang alam <laughs> sa school pagdating ng exam. Pero yung mga nag-aaral, tanongin niyo sila, may isasagot sila na tama sa kanilang mga teachers. Ah, sisi na yung exam natin. Bakit? Nag-aral ako eh. Pinagpuyatan ko yan. Hindi muna ako ng internet, nag-aral ako. Kaya ready-ready na ako. Pero yung mga bata nagpupuyat sa internet, hindi, hindi mo nag-aaral. Mali ba lang yung kanilang, yung kanilang nire-review na sa internet, eh, pag hindi nag-aaral, pag hindi nag-exam, eh yun yung mga tao na instead na kaganyan lang, eh hindi mapakali. Hindi mapakali. Talagang nangangating katawan lahat. Oo. Oh, tumitingin sa taas, baka may butigin bumaksak eh. Pero yung mga nakapag-aaral, seryoso yan. Para sila nagsusulat na may kopya. At yung iba talaga may kopya. <laughs> Delikado naman yan. Hindi lang tama yan. Eh. Okay. Naway, tulungan tayo ng Panginoon. Tulungan tayo ng Panginoon. Ito yung pure faith natin. The purity of our faith. Naging pure yan because of the Word of God. Because of the Lord. Because of the prediction. Because of the written Word of God. Sinulat ng mga apostles. Dahil sa katuruan ng mga... Pero mapapanatili natin pure yan. Maging matibay yan at sincere kung patuloy natin pakikinggan, pag-aaralan ang salita ng Panginoon. Yan ang paraan, katulad sa chapter 2 ng mga false teachers, false prophets, yan ang paraan para ma-detect ninyo yung mga false teachers at false prophets. Pag-aralan nyo yung tama, yung salita ng Panginoon. Umupo kayo sa mga nagtuturo ng tama. Pero pag umupo kayo sa mga nagtuturo ng mali, posible yun, paglabas ninyo, mali na rin ang paniwala ninyo. Di ba? Subukan nyo mag-enroll sa mga vocational. Pag magaling yung nagtuturo sa inyo, kunwari, uh, gumagawa ng TV, tinuruan kayo gumawa niyan, eh matutunan, matutunan mo yan kasi magaling yung nagtuturo sa iyo. Eh. Pero umupo ka sa guma, ang pinasukan mo, paano gumawa ng TV, paano mag-repair. At ang magtuturo sa iyo, isang tubero. Sigurado yung TV mo magiging washing machine. Tubig ang lalabas. Naway tulungan tayo ng Panginoon. At salamat, meron tayong panalaklan. Sa Kanya lahat ng papuri. Tayo manalangin. Takilang Ama, takilang Diyos, salamat po sa inyong salita. Naway kami ng inyong mga anak, manatili kami po ano yung tama. Alam po namin, maraming bagay kami napapanood, napapakinggan. Naway wag namin mag wag namin bigay yung buong attention namin sa kanila. Kundi bigay namin yung aming buong attention pagdating sa spiritual life sa inyong salita lamang at sa mga mga mangaral na nagtuturo ng tama. Salamat sa mga apostles, sa mga prophets at tinawag silang holy prophets. Salamat, O Diyos, sila ay nagtiwala sa iyo, pinakinggan, niyang, pinakinggan nila yung katuruan ninyo at yung katuruan nila ay tinuturo sa amin. Sa inyo lahat ang papuri, sa inyo lahat ang kalawalatian. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.